Gipuzkoko errepiden mantentzia ordaintzeko eta bide batez N bat eta AP sortzi autobidean sortzen diren autolerroak ekiditeko helburuarekin, Gipuzkoko foro aldundiak irutona terdi baino gehiago duten kamioien dako tasa berri bat esartzea erabaki du. Ene bat errepidean hiru ordaingune ezarriko dituzte. Free flow sistema izango dute. Hau da, kamioiek ez dute gelditu behar izango. Kamioien matrikula irakurrita ordaingeta egingo da. Aintzane hoi bide eta azpiegituretako diputatua. Elburua zein da, batetik, nazional batean, kamioiak direla eta kolapsoa handia daukagu, trafiko kolapsoa handia daukagu, Zergatik, ba, nazioarteko kamilari askok bide hori hartzen dutelako peajerik ba, ez ordaintzeko, eta beste batetik baita ere guk uste dugu Europako zuzentarauak esaten duen bezalaxe, ba, erabiltzaileek ordaindu behar duela errepide horren ba, konservazioa edo hartapena eta baita ere hobekuntza, ez, erabiltzaileak e, ordaindu behar du. Hiru garraiolarien sindikatuaren esanetan tasa berri honek bertako garraiolari profesionala kaltetuko ditu. Foru Aldundiak ezarri dituen hiru ordainleko horietatik egunean bidai gehien egiten dituzten kamoilariak bataz bestean ilabetero 100 euro ordaindu beharko dute. Jaio egualde hiru sindikatuko ordezkaria. Abertako garraiolariak ez genukela ez genuela ordainduko eh, esan ondoren e, eh, normatiba europearrak edo e, hori ez, ez omen zuen eta orain azkenan ba, badenok ordaindu beharko dugula diote ez. Hasiera batean, esan duan bezala, puntu bat edo zeharbide bat e, ordainduko genuela esan zuten arren, orain e, hiru e, puntu desberdinetan e, ezarri dute kanon hori, Eta egiten diren kilometroaren arabera, ba, tasa bat edo bestea e, orain du beharko genukela e, esan digute. Urrian, irun handoain eta etxegaraten, kamilendako dako portiko sistema guztiak instalatu ondoren, martxa zuria edo ordenketa gabeko proba aldia hasiko litzateke. 2018ko urtarria arte ondoren ordenketa aktibatuko zen.